EU acceptu candidatigioin en plida lingvoi. Ciu clopodis priposteno ce EU, tiu devis ofte fari tion en Angla, Franza au Germana lingvoi. Nun la Europa Cortumo decidis. La aliai dudec unu officialae lingvoi de EU ne povas generale resti sen considerai ce candidatigioi por la uso de la diversae lingvoi en la Europa Unio, malidas clarae reguloi. Nun tempe existas dudec quar officialae lingvoi en EU, en ciui civitanoi povas directisin alla concernai EU instituzioi. Ancau ciui legioi de EU devas publicigi en ciui dudec quar lingvoi. La Europa Cortumo nun clarigis, che ancauce ce candidatigioi por postenoi en EU, nur sub certai condicioi eblas limigi la lingvoin. La iugistoi en Luxemburgo malvalitigis antau semaino en du procesoi principain limigoin, ciui permessis nur usi la anglan, franzan au germanan lingvoin. Contrau tiui limigoi estis plendintai Hispanio cae Italio. Malegala tractado pro la lingvo nur estas acceptebla, se tio vere correspondas al intereso de la servo, sciigis la Europa cortumo en comunico. Tiu limigo, crome devas esti adequata, cae devas esti argumentata per clarai, obiectivai, cae antauvideblai criterioi en proceso Hispanio plendis prio reguloi de la EU Parlamento pri candidatigio e por posteno chi el shoforo en tiu caso interalie la enscriba formularo estis disponebla nur en angla franca kai germana lingvoi crome la shoforo i devis disponi pri sufficia iconoi en unu el la tri lingvoi la Europa cortumo vidis en tiui reguloi neacceptablan malegalan tractadon pro la lingvo. La limigo je tri lingvoi ne estas acceptabla ancau pro tio, che la en postenigintai shoforoi estus laborigatai precipe en frans lingvai cae german lingvai urboi, cae che iliai passageroi plei ofte parolus angle la parlamento laula iugistoi ne estis provinta ie quiu grado tiui lingvoi estas aparte utilae por tiui tascoi, cae cial por la candidatigio ne eblis electi alian lingvon. En dua caso, Italio plendis contrau electai procedoi, en quiui candidatoi ancau nur povis electi inter Angla, Franza cae Germana lingvoi la plendo estis iam successa antau la iugeio della Europa Unio. La EU Commissiono contra tio applicis juran rimedon cion la Europa Cortumo nun rifusis. Laula Cortumo, la iugeio estis trafe decidinta che la plei altai postuloi, ciuin devas plenumi candidato rilate al capablo, productivo cae integrezzo devas estis endependai de lingvo conoi. La iugistoi en Luxemburgo crome samtempe clarigis che la concerna Europa officeio pri electo de cun laborantoi ne devas observi debon plenumi correspondadon cun candidato en lingvo cion la candidato mem libere electis. Limigo de electo pri lingvo tamen devas esti bone argumentata. En la concreta caso, la autoritato ne estis laubesone praviginta sian decit manieron.